Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam 157. hadis po redu. An Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma kale Od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma se prenosi da je rekao Bejnema ređulun vakifun bi arefe Dok je čovjek, neki čovjek, bio stajao na arefatu za vrijeme hađa. Iz vaka an rahiletihi fa vaka sathu. Kaže, pa je pao sa svoje jahalice. Fa vaka sathu. Vaka sathu, pa ga je ona zgazila i slomila mu vrat. Slomila mu vrat, pa je preselio. Evo kale, evo kasathu. Evo Znači, to dva u rivajetu došlo. Vakasatu ili evkasatu. Uglavnom, znači, on je pao, pa je ona, znači, nje, stala na njeg i slomna mu vrat. Fakal je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, znači, preseli umru. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Idu si luhu bima in vasidri. Kaže, okupajte ga sa vodom i sidrom, znači, on je lotosom listom. Wa kefinuhu fi thawbein. I umotajte ga u dva sauba, odnosno u dvije haljine, u, u, u dvije vrste odjeće, odnosno riječ je ovdje, u rivajatima drugi pašeno, da je za stvari, umotajte ga, da mu šefini, da mu budu i hrami. Vi znate šta se hrami, to su ona dva, kad hađe ovdje, u hađe bude muhrim, ima onaj gornji, ima onaj koji se veže donji dio tijela, bijeli onaj, onaj hrami, ima onaj gornji dio koji se preko leđa prebaci preko ramena. Znači, umotajte ga kafinuhu fi felbin, Eh, umotajte ga u, u dvije haljine, odmisli se na te hrame. Vala tuhanni tuhu. Eh, nemojte ga mirisati. Vala tuhambiru resehu. I nemojte prekrivati njegovu glavu. Znači, kad se okupa, kad se pripremi za ukop, nemojte prekrivati njegovu glavu. Fa innehu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya jer će, kaže, on biti proživljen na sudnjem danu Mulebija, bit će proživljen učeći telbiju, izgovarat će lebejke Allahume lebejk. Odazivam ti se, gospodar moj, odazivam ti se. Što je poznati, znači, ona, poznati zikr, doba koja se uči prili, e, kada, u, kada, kada je osoba u ihramima. To je tek sadica. U, u ofi rivaje, u rivaje je došlo, vola tu hamiru veđehu, vola re'sehu. U rivaje je došlo, nemojte mu, prekrivati lice ni glavu. Ovo rivaje, ovaj rivajet je došao samo kod muslima, znači nije došao kod, kod Buharije. قال المصنف رضي الله عنه الوقس كسر العنق kaže autor da vaks koji spomenuti ovdje u hadisu kad je on pao sa, sa jahalice Pa vakasat vaks stvari znači kestra od onog kada mu je slomila, slomila mu je vrat. Pa je zato preselio. Ovo je tekst hadisa. Znači, o čemu je riječ ovdje, e, o čemu govori hadis? E, hadis govori, hadis govori o tome, e, hadis govori o tome, znači, da je, da je neki čovjek od ashaba prilikom oprosnog hađa, kada je stajao na, kada je stajao na Arefatu, kao mohrim da je pao sa jahalice i da je ta jahalica njega zgazila, stala mu je na vrat i da je on preselio. Pa je poslanik sallallahu alaihi sallam naredio da ga okupaju kao što se kupaju gasule i ostali umrli sa vodom i sidrom, da ga ukopaju, da, pardon, da ga umotaju sa izarom i ridaon, to su onaj donji i gornji ogrtač bili, donji znači koji se oko struka veže, gurni preko, preko ramena, e, da sa njima se umota, sa kojima uša u obrede i hrama, e, a u stvari da, je, da se on tretira kao da je mohrim, kao da je mohrim, znači da je u obredu hađa i da, a, da znači, ostaci i badeta hađa važe za nje, kao da je, kao da je muhrim do sudnjeg dana, će biti proživljen tako kao, kao da je muhrim u obredima hađa. Pa je poslanik Salansan zbog toga naredio, odnosno zabranio, da ga mirišu i zabranio je da prekriva njegovu glavu. Iz čega se zgučio ovaj jedan osnovni argument, da, da muhrim prilikom obavljanja hađa i umre, da nije dozvoljno da prekriva i hramima svoju glavu. Znaju to je bilo na hađinu umre da muhrimu koji stavlja one bilogrtače, da nije dozvoljeno da stavlja, da stavlja ih rame, a, e, namjerno, svjesno na glavu, da onda treba dati kefare tako to uradi. Također prikrivanje lica, za lica ima razilaženja, za glavu skoro da su složeni učenjaci. <clears throat> Znači, ovdje što je spomenuto, e, mudrost toga, mudrost toga, zašto je zabranjeno da, da prekriva, znači, da prekriva, da se namiriši i da prekriva glavu, zbog toga što će biti proživljen e, na onome kako je preselio. A to je telbija, da će učiti telbija. Je li ovo sad dokaz da svaka osoba onako kako umre, da će biti tako proživljen na sudnjim danu? Je li to dokaz? Ovo je došlo ovdje u redu. I može se dokazivati, ovo sad ja od sebe dodajem. Pitam, je li ovo dokaz? On je umro pod ihramima, i ovakvi su propisi i kaže bit će ovako prožinjen na sudnji dan kao muhrim, učeći telbiju. Jel to znači da sad kogod od nas bilo gdje kako preseli, tako će biti prožinjen sudnji dan. Ako preseli ko, ko pjan pjano, bit će prožinjen ko pjano. Ako, preživi, ako preseli na seždi, bit će proživljen na seždi. Ako preseli zikrijeći na krevetu, bit će zikrijeći. Ako preseli gledajući turski seriju, gledat će tursku seriju na hiretu proživljen gledajući tursku seriju. Ili takve solucije. Preseli, pregazio ga voz, bit će proživljen, pregažen od voza. Je to znači tako? Vi gleda negdje, idete vi na dženaze. Kad odeš na dženaze, šta kaže Fendija kad drži vas? Onako kako si na Dunjaluku živio i završio, tako ćeš biti proživljen na Hiritu. Tako? Tako? Jel čuli, slušate to? Ne, e, ja što sam čuo od hođa, kaže kako se preselio, tako će biti proživljen. Obično to kažu kad neko ono na lijep način preseli. Ono preselio u Mešegu, preselio na Seži, kaže išao na Hiretu će ovako biti proživljen. Međutim, čovjek, recimo, preselio ovaj, od valog auta, ono, raz, raz, spolovilo, ovako ćeš biti proživljen na sudnji dan. Došlo za hađu, reda. Ima drugi šeljski tekstov koji kazuju na to pravilo. Kako preseliš, tako će biti proživljen. A to često ovaj, brata time kaže, ko preseli u, u pjanovom stanju, tako će biti proživljen u pjanovom stanju. Ko preseli u Ivadetu, bio u Meši da bio u Ivadetu, će proživljen u Ivadetu. Drugo je to, ako mislimo da u životu bio dobar vjernik, bit će proživljen ako dobar vjernik, neće biti prije neko kjafir, normalno. Ko, ko, ko, ko preseli, ko, ko e, osoba koja nije praktikova vjeru, bit će na hiljetu proživljen, kao osoba koja nije praktikova vjeru, ja sam to znam. Pa ima na hrvi sve, ono koje mu dovoljno ono, pred sudnji dan, kad smo žena potanjena, pa umru, da li će biti kako bilo tu ljudi koji nisu htjeli nešto ne znam, taj slučaj isto pobjeć bilo koja nešta nema što je bilo. Pa je rekao, sam sam sam ću biti sobom njegovom nije to. Aha, to misliš kada, kada se pojavi Dejjal, ono, jel, jel, kada uvijem, Juba Salanijati, da će biti proživljen na svojim nijetima, jel. Drugo je to, to ne govori ovom ovdje. Vi će proživljen na svojim nijetima u stvari u onom dijelu koje se radili, znaš. Oni su radili te stvari dijelima, bit će proživljen na svojim nijetima, znači budu ubijeni bespravno kolateralna šteta što danas zovu, znači, budu spijavljeni negdje, u, neko, pobijeni su negdje, ali su oni na haku, na istini muslimani, budu pobijeni, znači oni će biti prođeni na svojim nijetima i biti, znači, hajr ono što živi od islama, to se misli, na, a ne pojedinačno djelo. Ne misli na pojedinačno djelo. Ko preseli uvela ga zmija, bit će proživljen da ga ujeda zmija. Ko preseli ovaj, da, da, se, da, se, da se ubio, bit će proženje da se ubija, je tako? Je tako? Nije došlo u hadisu drugačije. Ko sebe ubije na dunjalu, sa šipkom, na hiretu će stalno sebe ubijati. Znači, znači to će biti kazna. To je kazna, a ne da će biti proživljen. Kazna će mu biti u džehennemu da stalno se ubija šipkom da se probada, a ne da bude proživljen baš sa šipkom. Pa imamo da čovo bi ljudi Dobro, hajde, ima, uglavnom ima neki hadis nešto vezan za to, ovaj, možemo to nekom drugom pričati, pričati, ali da je to, da je to stalno stanje, ne bi ovo bilo izdvojeno da je to normalno stanje. Kako preseliš, tako budeš proživljen, što će onda biti uderečeno? On je bio na, na hađu, obredima hrama, bit će proživljen obredima hrama i tako, ako je to, ako je to regular stanje, svako kako god, kako umreš, tako proživljen, što će onda ovo izdvajati? Znači, šta, je posebno, on je ovako, drugi će onako i to je to. Znači, ovo što se izdvaja ovde, ovo dođe kao, kao iznimka. Počas njemu. Umru u obredima hađa, tako će biti proživljen u znači da je u ihramima na hađu što je počas što je vrlina što je što je dobra stvar za njih što znači da to nije da nije regla normalno stanje za sve ostale jer ne bilo istaknuto kakva fajda onda što se posebno istaklo jer tekstu hadisa je došlo kad spomenuto nemojte ga mirisati nemojte mu pokrivati glavu fa inna yubati yawm al-qiyamah ja kaže na sunnji dan će biti proživljen u lebdio stanju učenja telbije što, e, da, da je to normalno stanje, da kako god neko preseli u nečemu radi, ne bi ovo bilo izdvojeno. Što će izdvajati? Neko klanio, na, u, preseli u mešćidu, znači, presel, znači bit će na trudnji dan proživljen kao čovjek bio u mešćidu koji klanio. Neko bio preselio, šta ja znam, e, postio taj dan, bit će proživljen kao postač bi, i tako dalje. Znači, ako, ako bit će da je to regularno stanje, ne bi bilo ovo istaknuto kao poseban propis. Dobro. <clears throat> Hadis ukazuje na sljedeće stvari, a to je da je vađib gasuljenje umrlog, da je farski paši smo spomenuli. Također da je propisano da je propisano u, u gasuliti uh, muhrima, muhrim znači koji preseli u, obri, u toku obrida hađa. Muhrim uh, misli se onaj koji je zanijetio obride hađa, pa makar i nemao na sebi na dva, dva bijelog hađa. To zapamte da, ona, da je razka između između obući to dva ogrtača bijela koja praksa uglavnom da se nosi može i druga boja, uh, Eh, jedno je obući tu odjeću, a drugo je zanijetiti obride hađa koji se eh, zanijećuju kad se ulazi u ona, na mikatima, prolazi se ona mjesta, kad se ide na, na hađ i na umru, gdje se mora zanijetiti, gdje se zanijeti u obride, obridi hađa. Tu se oni zanijete prilikom, ovaj, prilikom ulazka obride hađa, a drugo je vlačine odjeće. Vlačine odjeće ima, ono je, ono je, znači, ono je propisano, ali se ono naz, ne naziva, a, eh, a, kad kaže da je neko muhrim, Mohrim, znači, misli se na ono koje je zanijetio, u, o, zanijetio obrede hađa ili umre, a ne koji obuk odjeću, da vas to ne buni. A, dalje, zato što može osoba biti mohrim, a da nema tu odjeću, pa napravi prekršaj, znači, zanijetio obrede hađa, a nosi neku drugu odjeću koja, koja recimo, šivana, pantalone, kapu, ovo ili ono nosi, a zanijetio obrede hađa. Pa onda ima prekršaj, kefare, treba dati za odjeću, a i da se te mohrimo. Znači, tako da vas ne brka, da vas ne buni odjeća, nije vidjeti u obje odjeću, nego u nijetu. Dobro. Također ovaj hadis ovaj govori o tome o, ovaj, da, da za umrlo mejta prilikom treba voditi računa o njegovu čistoću, da se okupa, da se okupa, da se očiti e, prije dženaze i da se ovdje spominje opet voda i sidr, kao što je prijethodnim stanjem spomenuto. Također hadis, e, znači ukazuje na prijethodni hadis, koji smo rekli, da čisti predmeti, čisti predmet kad spomiješaju sa vodom, e, ne izvode vodu iz stanja da je ona da je ona sama po sebi čista i da je čista, da može čistiti sa njom nešto drugo. Znači, ono je skupina učenjaka i što je ispravan stav. Na čemu je, znači, džungur učenjaka. Dobro. E, također, Hadis ukazuje da je obaveza, da je obaveza da se, da, se da, da umrli ima kefine, da je važi, da mu se obuku kefine, čefini, kefini i to ovaj i to kefine da se izdvoje od njegovog imetka. Daje se prednost čefinima, znači osoba koja preseli, da joj se kupe čefini u koji će se umota, daje se prednost na dugovima koji je dužan nekim ljudima i metku, nad onima kojima dao vesijet, da se njima dadne metak i na onima koji nasljeđuju. Znači, od svog, svog imetka, koji imaju ove tri strane, nasljednici, onima kojima daje vesijet da nije uzet, da se dadne dio imetka mimo nasljednika i onima kojima je dužan, na svima njima se daje prednost da se osobi kupi umrlo, da se kupi čefin, mada će čefin naravno nispoliko raskupi u odnosu na ovo ostalo što treba što se izdvajati. Hadis ukazuje također zabranu na zabranu prekrivanja lica umrloj osobi koja umrla u, u, u ihramima. Da se prekriva, pardon, da se prekriva, da se prekriva njegova glava. Ko žena da se prekriva lice. Znači propisan se pokriva njena kosa, ali da se ne pokriva njeno lice. Zašto? Zato što u osnovi, znate, umrli danas, mejtka se ukopa, kad se nosi, da mu bude sad prekriveno, tako? Sad bude umrta, pokriveno je lice. Izuzetak tog propisa je osoba koja preseli u ihramima. A onda imamo zanimljivu meselu ovdje, ovaj, navode im da fejkod Aidu u svom komentaru na Ugdatu Lakam, a to je <clears throat> da je, znači, da ove stvari a, eh, a, eh, vezano ovdje, znači, za, za muhrima, ovdje što je došlo u ovom tekstu hadisa, Uh, naravno, malo kada se spomenuo, znači, uh, mohrim se izvaja po pitanju pokrivanja ili nepokrivanja lica ili glave, svodno muško ili žensko, za razliku uh, ono ko nije muhrima preseli. Uh, I u živom i mrtvom stanju, znači, uh, muhrim koji je u živom stanju, znači, ovaj, nije mu dozvoljno da prekriva glavu, niti žen da pokriva lice. Uh, ovaj, suprotno od ovom ovdje stanju, kada, kada, ovaj, kada, uh, kada, uh, kada umre, znači, suprotno smislu da isti propis ima koji, koji se razkuje od, od osobe koja umre. A onda učenjaci ovdje razilazi, uh, razvijali se po pitanju toga da li je dokaz ovom hadisu da muhrim kada umri da kaže jebka fi haqihi hukmul ihram da li on ostaje da je po njegovom pitanju da je on u propisu muhrima odnosno eh, fi hukmul ihram odnosno da je, da je muhrim da je kao da je onaj koji je u obredu koji je u obredu uh, u obredu znači obavljanja hađa ili umri na znači, čemu je šafijski mezeb, oni smatraju da ima taj propis umrla osoba koja preseli u ihramima. Dok sa druge strane imamo Ebu, Mal, e, imamo Ebu Hanifu i Malika koji su na, na suprotnom stavu, kažu da je da se e, ibadet osobe koje je u ihramima sa njegovim preseljenjem se prekida. On više nije u obredima hađa. Ne možete tretirati kao osoba mrtva. Kaže, kako ćete tretirati osoba koja koja je postala mrtva i više uopšte nije obaveza da radi ibadete. Kako se, njen, kako se ona može tretirati da je u obredima ibadeta? Znači da, da se ona tretira da je u obredima ibadeta, kaže da, da nju ne kači taj, da nije u obredima ibadeta, ne broji, da je se, ovdje je pojenta da li joj se broji taj ibadet. To je pojenta. Znači da li se broji taj ibadet osobi koja umrla i nije umrla. Znači osoba umrla i pod ihramima. Uh, jedan stav učenjaka kaže, ona je umrla ispod ihrama, ali od sudnjeg dana teče taj ibade, sve do nastupi sudnji dan, jer je u ihramu. Teče ibade, ima nagradu tog ibade. Hanefije i Malikije kažu, kažu, to nije tačno, osoba čim umre, prekidaju se ibade. Ona ne, znači, prekida, ona je uopšte nije obavezna. Ako kažemo, znači, ako je, ako je teče, po tekstu Adisa, po njima, ako teče, ovaj, teče joj nagrada ovog ibadeta, pa zašto ne teče obaveza drugih ibadeta, kad umrla već? da drugi, znači, ibadet, da obavez, da mora rad, primjer rade, ali kako će, kak će obavezivati mrtvu osobu? Tako da o tome se razilaze a, kod šafija, ovo je izuzetak. Tekst hadisa ukazuje da ona ima nagradu, da, da će biti proživljena kao, mor, kao mohrim, što znači, znači da je, kao da je mohrim cijelo vrijeme bila. Znači da je počas za nju. Ne znam da li me kontanate, ali eto. Hadis ukazuje na to da je mohrimo zabranjeno da koristi miris. A, od osobe znači, koja je pod ihrama, zabrana da koristi milje svejedno u živom ili mrtvom stanju, bilo muško ili žensko. Zašto? Znači, e, osoba koja je u hrama zabrana da koristi miris iz razloga što? Zato što korištenje mirisa u stvari vrsta, vrsta užitka, vrsta uživanja. I mnoge stvari, znači, oni devet stvari koje su zabranjene inače muhrimu, osobi koja je u hramima, koja je zanitla obride, obride hađa ili umre, sve se vraćaju na to da znači da, ne, da ona ne uživa te neke dunjaličke pogodnosti jer je u stanju u kojem su stvari jel, vrši određeni bade približava se Allahu Đelešanu <clears throat> e, također ovdje hadis kaže ukazuje da mohrim da, da nije zabranjeno mohrimo e, da, da znači e, da, da koristi neke da, da koristi neke stvari na kojima nema mirisa koje nisu same po sebi miri, poput sidra. Znači, sa, uh, muhrim se uh, operi sa, uh, sa sidrom, sa vodom i sidrom. Sidr je lišće. I to lišće kad pomiješa s vodom, uh, on dozvoljeno da, da, sa njim je propisano da se, da se, da se gasuli umrla osoba. A u osnovi je muhrimu zabranjeno da koristi miris. I odrašao hadisu, voda tuhani tuh, znači nemojte ga mirsati. A ovo se vraća na jednu poznatu meselu, koja jako budeš kakljiva. Oni koji idu na hađ, e, na hađ i na umru, pa kad odu ono čuju, ono ne smije koristiti šampon i sapune prilikom, od, prilikom obrida. I čak ova, sad tu nastalo to razilaženje. Da li je dozvoljeno koristiti četkicu za zube, jer u nje, u, onu pastu koju koristi, ima miriza. Da li koristi ono dozvoljeno mi, uh, sapune, jer u sapuncu uglavnom bude oni mirišljivi sapuni. Ili da koristi šampon, a šampon je mirišljivi. Uh, Ako koristi, šta je ovdje posljedica? Ako koristi, znači učinio je prekršaj, treba da plati gefaret. Gefaret za miris. U tome je pojenta. A ovaj hadis govori o tome. Kako govori, s koje strane govori o tome? Da, da je dozvoljno koristiti nešto što je prirodno. Sidr je list. I sidr kao list ima neki određen miris. Međutim, on je prirodan. Njegov prirodni list nije sam po sebi miris. Pa je ispravan stav po to pitanje da je dozvoljno koristiti. Znači, dozvoljno koristiti, znači, pa, a, ovaj, sapune, šampone, paste za zube, e, koji sami, znači oni imaju određen miris, ali o, o, taj miris koji imaju nije sam posebi miris. Recimo, imaju miris, koriste miris od, od jagode, koriste miris od jabuke, koriste miris od nečeg što samo posebi nije miris. Ispravljam sada da to u tome e, nema smetnje, da je dozvoljeno. Šta nije dozvoljeno? Nije dozvoljeno da koristi miris miska da bude šampon od mirisa miska, da bude šampon e, ili, ili sapun od nekog, nešto što po, e, po svojoj prirodi se pravi od njih miris. A ono što po sebi nije miris, nema smetnje, jer uprotivno bi ispalo da, da onaj koji obrije dima hrama da ne smije jest naranđu. Ako jede naranđu, koristi naranđu, ima miris, je tako? Koristi na rukama, znači na mirisu se naranđom. Koristi neko drugo jelo koje ima određen miris. Miriše na ovaj ili onaj način. Znači, ne, ne bi smio ništa da stupi u kontakt s nečim prirodnim stvarima koji imaju određen miris. Ibret je u tome, znači, razlika, da li ta prirodna stvar, da li se od nje proizvodi miris koji ljudi koriste kao miris ili ne proizvode. Ako ne proizvode, nema smisla se koristi. Glavno ovo mesela zna biš kakljiva onima koji odu na hađ na umru. Uh, hadis ukazuje da je dozvoljeno da se, uh, da se uh, prilikom uh, oblačenja čefina, kefena, umrle osobe da se može svesti skratiti na, na e, e, dvoje, dva komada odjeće, a to je izar u arida, znači donji dio, onaj gornji dio. Tako se razumijelo iz hadisa. I naravno hadis govori o jednoj drugoj stvari, a to je vrijednost vrijednost onome, vrijednost toga da neko umri u, e, u prilikom, uh, prilikom obavljanja hađa i umri, znači u stanju i hrama, da bude muhrim. I da mu da mu njegovo dijelo traje do sudnjeg dana shodno tumačim i da će tako biti proživljen. Kao smo spomenuli vam ovo razilaženje. A onda dalje kaže ovdje Abdullah Besam kaže fa men ana men shara'a fi amalin salihin au talaben ilme au jihad wa ghayrihima min eh, min niyatihi an yukmilahu kaže neko ko počne da radi neko dobro djelo traži znanje otišao u džihad ili neko drugo djelo koji ima namjeru da ga završi do kraja. Kaže, fe mate kabla zali, pa presjedi prije nego što je potpunio to djelo, završio. Kaže, bela ga tunetihu tajibe, kaže, dostiće ga njegov, njegov lijepi, nije dobri, nije da završi to djelo, dostiće tu nagradu. Vođera alihi semere tuhu ila jomil qiyame. Ima trag, uh, znači ima uh, trag posljedica tog djela koji radi do sudnjeg dana. To uh, hoće da kaže da se zaključuje iz ovog hadisa iz ovog hadisa se to zaključuje, znači analogno ovom dijelu, to je jedno znači, od tumačenja, analogno ovom dijelu, da se tako može svesti na druga dijela, ko hoće, koji počne da radi, radi određene ibadete, određena dobra dijela i prekine ga smrt u tom dijelu. Da inšala ima nagradu za to dijelo kao da ga potpuno radio, kao što je što ovaj njemu ovom teče nagrada za ovom koji je ušao obrede, obrede hađa i umre. To je znači analogno, analogno ovom dijelu, da, da se odnosi na druga djela. To ako kažemo da ide analogija u ovim stvarima. Ako ne ide analogija u ovim stvarima, to se onda skraćuje samo na muhrima, a da za ostala djela ne važi. Počeo su da radiš neko drobo djelo, prekinulo te, smrte je prekinulo u tom djelu važiti dok si radio, a ne dalje. Jer nema dokaza da traje dalje, kao što imamo za ovu volju. Dobro, imamo još ovdje ovaj... <clears throat> Andalusam, Andalusen Andalusen Andalusen